Ancaq dəstəmazın İslamiyyətdə nə qədər önəmli olması əlbəttə ki, bəllidir. Böyük bir önəmə malikdir. Nə qədər insanlar sahib qazanır. Yəni bütün namazların qılınması dəstəmazla bağlıdır. Quran oxunması dəstəmazla bağlıdır. Və nə qədər də müsəlmana möminə dərəcə verir, İnşallah bunu da biz sizə xatırladacağıq. Allah Taala Qurani Kərimdə Maidə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur ki: "Ey iman edənlər, namaza qalxdığınız zaman üzlərinizi dirsəklərə qədər əllərinizi və başlarınızı məs edin, topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Əgər cünub oldunuzsa, qüsul edin. Əgər xəstə oldunuzsa və yaxud bir səfər üzərində isəniz və əgər yolundan gəldiyiniz zaman və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız pak torpaqla təyəmmüm edin. Ondan üzlərinizə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin o sizi pak təmiz etmək və sizə neymətini tamamlamaq istəyər ki, bəlkə yəni şükür edəsiniz, yəni şükürdən onlardan olasınız. Fikrin Allah da burada bu ayəsində neçə məsələyə toxunur, dəstəmaz ilə bağlı məsələlər toxunur. Və həmçinin təyəmmül məsələsinə toxunur, qüsül məsələsinə toxunur. Bu da Allah bizə hər şeyi asanlaşdırır. Yəni bunlar hamısı bizim üçün asanlaşdırır Allah Taala. Ki siz özünüz, yəni İslamiyyəti özünüz üçün çətinləşdirməyəsiz deyə bəyan edir. İmandan sonra ən böyük ibadət namaz olub və namazı da qıldığı, qıldığımız zaman ancaq təmizliklə mümkün olduğundan Allah Taala yerində olaraq ə, e, öncə dəst namazı bizə xatırladır. Və Həzrət Əli radiyallahu anh da buyurur ki, bir e, hədisdə Allah Rasulundan s.ə.v buyurur ki, namazın haçarı olan təmizliyə riayət edin. Yəni, namazın haçarı təmizlik əsas məsələlərdən birisidir. Allah da təmizdir və şübhəsiz ki, Allah təmizləri qəbul edəndir. Və bu ayənin nazil olması haqqında Ayşə radiyallahu anh anamız buyurur ki, biz Mədinə Münəvvərə girdiyimiz zaman girərkən ə, e, mən gərdanlığımı itirdim və Allah Rasulü s.ə.v sahabələrə onu axtarıb tapmağa, tapmağa əmr etdi. Özü də dəvəsini söktürdü və sonra gəlib dizini, e, başını mənim dizimə qoyaraq yatdı və bu zaman atam Abu Bəkir radiyallahu gələrək e, sinəmdən məni vurdu, bir gərdanlığa yol bu qədər insan hədd etdirdin dedi, yəni əziyyət verdin dedi. Hətta deyir, o qədər ağırtdı ki, ancaq Allah Rasulü yatdığına görə yəni, heç bədənimə də bərtmədim deyir. Sonra Allah Rasulü s.ə.v oyandı sübh namazı vaxtı idi və su tapmağa e, tapa bilmədik və Allah bu ayəni nazil etdi. Və yəni təəmmüm edin, yəni torpaqdan istifadə edin. Və e, necə e, sahabələrdən Hüseyd ibn e, Hudayr radiyallahu deyir ki, Allah Əbəkir və onun ailəsinə bərəkət versin. Onlar bu ayə ilə bizim e, yəni bizə bərəkət ver deyə deyə buyurur. Yəni burada Allah Taala nəyə toxunur? Yəni dəstəmaz almaqla öncə dörd məsələni bizə e, göstərir, bəyan edir. Birinci üzü yumağı bəhs, üzü yumaqdan bəhs edir. Sonra qollara, dirsəklərə qədər, yəni əli yumaq lazımdır. Üçüncüsü isə başa məhz etmək, üçüncüsü isə ə, e, topuğa qədər əli yumağı bizə bəyan edir. Əsas bunlar, digərləri də əsasdır. Yəni bu, bunları Allah bizə e, kitab-ı kərimində zikr edir, bəyan edir. Ki, heç bir müsəlman şübhə qalmasın. Necə bir hədisdə Amir bin Əbəsə Əs-Süleymi radiyallahu radiyallahu anhu bir hədisdə rəvat edir ki, bir kərə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm mən ey Allahın Rəsulu dərs namazda mənə bəhs et dedim. O da sizdən bir kimsə əgər dərs namaz aldığı zaman öncə suyunu hazırlasın və sonra mazmaza və e, istinşaq etsin. Yəni ağızdan su alıb bunu su alsın, sonra onu sümkürsün. Və bunu edərsə ağzının, burnunun günahları tökülər. Sonra Allahın əmr etdiyi formada yuyarsa, yəni o dəstəmazı olduğu kimi alarsa, yəni üzünü yuyduğu zaman özünün etdiyi günahlar saqqalın ucundan tökülər. Sonra əllərini dirsəkləri ilə bərabər yuyarsa, Allah Taala əlinin etdiyi günahlarını barmaq uclarından o dəstəmaz vasitəsilə axıb gedər. Sonra başına məs edərsə, başının e, etdiyi günahını saç ucundan öpülər. Sonra ayağı ilə e, ayaqlarını topuğa qədər yuvarsa, ayağın, ayağının etdiyi günahı e, ayaq barmaq uclarından axıb gedər. Sonra qalxar və həmin dəstəmaz iki rükət namaz qılarsa, Allaha həmdə sənə edərsə, Allaha təzim edərsə, hər şey qəlbini Allahdan başqa hər şey buraxarsa, Allah onu nə eləyər? Günahını bağışlayar, anadan doğmuş uşaq kimi olar. Yəni Allah onun günahları yəni bağışlayar. Görün, dəst namaz insana nə qədər fayda verir? Nə qədər dəcə, dəyər verir? Necə bir hədisi hamımız yaxşı bilir ki, Allah Rasulü Sələm deyir ki, sizin qapınızdan bir çay axar, bir kişi beş dəm olsaydı günün sonunda keri qalar mı? Deyirlər, xeyr ya Rasulullah. Yəni, bu da onu göstərir ki, bir müsəlman Əgər gündə 5 dəfə dəst namaz alarsa, bu dəst namazlar ona qədər günahlarını e, silər. Necə digər bir hədisdə, hə, yəni e, dəst namazı necə almaq lazım? Necə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm alıbsa, bizim də almağımız lazımdır. Məsələn, Həzrət Osman rəziyallahu anhunun köləsi olan e, Humran e, belə rivayet edir ki, e, Osman rəziyallahu anhu öncə dəst namaz almaq üçün su istədi. Sonra öncə əllərini üç kərəm yudu, sonra üç kərəm üzünü yudu, yox, ağzına su aldı, üç kərəm burnuna su aldı, sonra üzünü üç kərəm yudu, sonra başına məhz etdi, sonra ə, əllərini qulaqlarına salaraq öncə işini, sonra da arxasını, şəhadət barmağı ilə qulağın içini E, başqanın arxasına yurdu, e, məhz etdi. E, sonra isə ayaqlarını üç kələm yurdu və belə Allah arasını belə buyduğunu rəvayət etdi ki, hər kim mənim etdiyim bu dəstəmaz kimi dəstəmaz edərsə, əlbəttə ki, onun Allah günahlarını bağışlayar. Yəni, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər bu cür dəstəmaz alınır. Üçlərin yuyulmaqdan məqsəd yəni daha təmiz olması, daha təmiz yuyulması üçün edib və bunlar hamısı da onu göstərmək, bizə bəyan etməkdədir. Və həmçinin e, Vəstamazın fəziləti də böyükdür. Məsələn, bu haqda bir Əbu Hüreyra radiyallahu anh bir hədisdə rəvat edir ki, bir gün Allah Rasulü s.ə.v bir qəbirsanlığa uğradı və salam verdi. Əssalamu əleykum e, ya darə qavmul mu'minin inna inşallah bikum lahiqun. Yəni bu duanı oxudu. Yəni ey Allahın e, Allahın salamı bu e, dairədə yatan möminlərin üzərinə olsun inşallah. Biz də sizin yanınıza gələcəyik. Yəni biz də öləcəyik. E, və olsun inşallah olsaydı ki biz e, də dostlarımızı, qardaşlarımı görə bilsəydim. Belə bir söz deyir. Sahabe ya Resul bəyəm e, biz sənin qardaşların deyilmiyik deyə sual etdilər. O da buyur, xeyr, siz mənim əshabımsınız, yəni dostlarımsınız. Mənim qardaşlarım sonradan gələnlərdir. Yəni sonradan məndən sonra gələnlər. Yəni bizlər ta qiyamətə qədər gələnlər. Sahabələr ya Rasulullah, əgər belə olduğu halda sən biz qiyamət gündə öz qardaşlar, yəni bunlar necə tanıyacaqsan? Yəni qiyamətdə hamı eyni formada, çılpaq, əğyalın. Yəni bunların səsini sən öz qardaşlarını necə tanıyacaqsan deyə sual etdi. Və o da belə buyurdu ki, siz sizin əgər Qaşqa, çəkil atlarınız olduğu halda bir sürü ata qoşularsa və yəni siz atlarınızı tanımazsınız. O yəni çəkirləri ilə, yəni ağı, ayaqları ağ, başı ağ olduğu halda. Əlbəttə tanıyırıq ya Rasulullah. Və Allah Rasulullah buyur ki, bəli, mənim ümmətim də, yəni qardaşlarım da etdiyi dəstəmaza görə qiyamətdə sifətləri, əlləri, ayaqları nur saçacaq. Yəni mən onları o cürlə tanıyacağam. Və ilk Kövsər irmağıma da uğrayıb onları gözləyən mən olacam deyə buyurur. Yəni bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, dəstəmaz insanın sifətini nə qədər nurlandırır. O dəstəmaz ki, sünnətə yolun edildiyi halda adam və dəstəmazlar sifəti daha gedə-gedə qaralır. O qaralmaq şübhəsiz ki, nurdan gedir söhbət. Yəni layiqincə edərsə, əlbəttə ki, nə edir? Allah Taala insanın sifətini nurlandırır. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu anladır ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, e, e, e dəstəmaz haqqında buyurur ki, e, möminin aldığı dəstəmaza görə ə, e, o hansı su hansı ki insanın bədəninə ulaşdığı qədər Allah onun nurunu artırır. Yəni nə qədər ə, e, dəstəmaz alan su, yəni insan sifətinə, əlinə hara qədər gedirsə, əlbəttə ki o onun neyinir, e, nurunu artırır. Və həmçinin ə, digər ə, hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, dəstəmaz nur üzərinə nur gətirir. Nur mədənli. Yəni bir ki, dəstəmazı olduğu halda yenə yəni dəstəmaz alarsa, Allah onun nurunun daha da artırır, üzərinə nur gətirir. İbn Ömər isə radiyallahu anh buyurur ki, e, dəstəmaz üzrə dəstəmaz alana Allah o səbəblə 10 dənə savab verir. Yəni bunu götür göstərir ki, əlbəttə dəstəmaz üzrə dəstəmaz almaq olar. Necə e, bir hədisdə Əmr ibn Şuayb o da atasından O da babasından anladır ki, e, əstəxfirullah, e, Abdullah e, ibn Hünzala anladır ki, Peyğəmbər əvvəlcə dəstəmazı olsun olmasın, e, hər namaz üçün dəstəmaz alar. Sonra bu ona ağır gəldi. Sonra Allah Taala misvakdan istifadə etməyə əmr etdi hər dəstəmaz e, namaz üçün. Yəni öncə Peyğəmbər qılardı, sonra artıq dəstəmazı olmadığı halda dəstəmaz alardı. E, bir e, neçə namazı bir ders namazını yani kıldığını biz gördük. Hatta sahabeler e, rivayet eder ki bütün namazları kıldığını gördüğümüz zaman neden ettin ya Resulallah bunu? Sen bunu etmezdin. Ben bunu bile bile ettim ki yani ümmetin bilsin ki yani bir e, ders namaza e, bir neçe namazı kılmak caiz. Ancaq Abdullah özü ki, ben ondan sonra her, e, mənə ağır gəlməzdi hər e, namaz üçün dəstəmaz alardım diye söyləyir. Və dəstəm azalanda şübhəsiz ki, bismillah demək lazımdır. Öncə bismillah, sonra. Çünki bir hədisə radiyallahu anh anladır ki, dəstəmazı olmayan namazı yoxdur. Dəstəmaz üzrə bismillah deməyən dəstəmaz yoxdur. Yəni, bismillah öncə başlayanda, əlbəttə bismillah söyləməyimiz lazımdır. Digər bir hədisdə Amr ibn-i Şurayb e, radiyallahu anh o atasından, o da ki, babasından, yəni atasının atasından rəvat verir ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, e, bir adam Allah arasında yaxınlaşır, ya Rasulullah, bəs namazı necə alaq deyə soruşdu. Bəyat söylədiyim kimi, Peyğəmbər öncə su aldı, öncə əlini üç dəhəm yudu, öncə əli yumaq lazımdır. Çünki hədislərin birisində Peyğəmbər deyir ki, e, hə, öncə həmişə əlinizi yuyun. Çünki o gecə əlinizin harada gizləndiyini siz bilməzsiniz. Öncə əlini yudu 3 kərəm, sonra ağzına 3 kərəm su aldı, sonra burnuna həmçinin, üzünü 3 kərəm yudu, başına məhz çəkdi, yəni, qulaqlarını həmçinin dəyək söylədiyim kimi, sonra əyaqlarını 3 kərəm yudu və belə söylədi. Dəstəmaz bu cürənlər. Dəstəmaz bu cürənlər. Kim buna bir müxalif edərsə, bir əlavə gətirərsə, nəsə kimsə bundan bir şey əksik gətirərsə, edərsə, o özünü özünə zülm etmiş olur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, dəstəmazını aldığımız zaman Peyğəmbər sallallahu etdiyi bu formada bizim də dəstəmaz ə, e, etməyimiz lazımdır. Ayağı yumaqdan Allah qəsdir. Yəni ayağı isə yuyun deyə buyurur. Bu bütün ə, e, sahabələrdə, bütün fiq alimlərdə, təbiinlər də bütün bunlar hamısı yəni bu ayaqları yumağa bizə ə, e, yəni əmr edir. Göstərir ki, insan yəni dəstəmazda ayağa uyumaq lazımdır. Elə vaxt olur ki, e, bir hədislərin birisində göstərilir ki, e, biz e, əsr namazına gecikdik, artıq keçmək üzrə idi. Dəst namazlarında elə dəst namazlarda ayaqlarımız uyuyanda ayağımızın yarısını yuduq sanki bir məhz edən kimi, yarısı quru qaldı. Müsəlman Allahdan qorxun, bu atəşdir yəni. Yəni dəst namaza riayət edin. Bu nəyi göstərir? Yəni bir quru yerdə buraxmaq olmaz dəst namaz alanda. Hətta Peyğəmbər sallallahu göstərilir ki, dəst namaz Hə, hə, yəni almayana qədər. Məsələn, bir əyağı onun çıxdığı zaman deyir, biz sahabələr biz ona danışaq, o bizə danışmazdı. Biz salam verə, verərdik, o bizim salamımızı almazdı. Ancaq biz elə bir vəziyyətdə ki, əyağı ona çıxan kimi bir qardaşa görə salam edirik. Olmaz. Əyağı ondan çıx, özünü yu təmizlə, dəstəm atar, ondan sonra salam verir və salamını ağzına. Bu şeyə rəyət etməyimiz əlbəttə ki, lazımdır. Sonuçta bir e, uzun hədisi e, oxuyacağım. Xalid bin e, Validdən gəlir. Deyir, bir adam Allah arasında gəlib Ya Rasulullah, şübhəsiz mən sənə dünya və axirət sonunda hər şeydən soruşacağam, dedi. Və Allah Rasulü da ağlına gələn sor, dedi. O adam, ey Allahın Rasulü, mən insanların ən alimi olmaq istəyirəm, deyə buyurdu. Allah Rasulü da Allahdan qorxan təqvalı ol, insanların ən alimi olasan. O kişi insanların ən zəngini olmaq istəyirəm, ya Rasulullah, deyə buyurdu. Yenə də Rasulullah s.ə.v e, qənaətkar ol ki, insanların ən zəngini olasan. O zat insanların ən xeyirlisi olmaq istəyirəm, ya Rasulullah. Və Allah Rasulü buyurdu ki, insanların ən xeyirlisi insanlara ən faydalı olandır. Elə isə sən də onlara faydalı ol. Yəni, insanlar üçün faydalı ol. O kişi insanların ən ədalətli olmaq istəyirəm, ya Rasulullah deyə buyurdu. Və Allah Rasulü buyurdu ki, özün üçün istədiyini insanlar üçün də istə, insanların ən adili olarsan. O sahabe insanlar içinde Allah'ın en hususu kullarından olmak isterim ya Resulallah diye sual etti. Yine yəni de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu ki Allah'a çok zikret, Allah'ın en hususu kullarından olasan diye buyurdu. O kişi yine yəni ben Müslümlerden olmak isterim ya Resulallah diye buyurdu. Allah Resulü da Allah'ın Allah sanki görür kimi ibadet et, taat et, e, istər namaz olsun, istər digər məsələlərdə. E, sən Allah, e, yəni sən Allah görmürsən, Allah səni görür. O adam imanımın kamala çatmasını, yəni yüksəlməsini istədim ya Rasulullah. Və Allah Rasulullah buyurdu ki, əxlaqını gözəlləşdir, imanın kamil olur. Yəni gözəl əxlaqa sahib ol. O adam itayət edənlərdən olmaq istəyir ya Rasulullah. Allah Rasul da Allahın fərzlərini əda et, yerinə yetir ki, itayət edicilərdən olasan. O kişi Allaha günahları arınmış, yəni bağışlanmış olaraq qovuşmaq istəyirəm. Və burada toxunur, deyir ki, Allah Resulü buyurur ki, e, cünubdan, yəni cənabətdən təmiz ol, qiyamət günü Allaha e, e günahlar bağışlanmış olaraq qoşasan. O kişi qiyamət günü nur içərisində həşr olmaq istəyirəm, ya Resulallah. Allah Resulü da s.ə.v buyurdu ki, kimsəyə zülüm etmə, qiyamətdən nur içərisində həşr olunarsan. O adam Rəbbimin mənə acımasını istəyirəm, ya Resulallah. Yəni Allah Resulü özünə acı ki, və Allahın məxluqatına da acı ki, Allah da ə, e, sənə acısın deyə buyurur. O sahabə günahlarımın ə, e, azalmasını istəyirəm ya Rasulullah. Allah Resulü ki, Allahdan bağışlama dilə, Allah günahlarını azaltsın. Yəni bir günah üçün istiğfar etməyəndə, tövbə etməyəndə o günah daha da çoxalar. O adam insanların ən kərimlisi olmaq istəyirəm ya Rasulullah deyə buyurdu. Ə, e, Allah Resulü da Allahın qullarına Allahı qullarına şikayət etmə. Ki insanın ən kərimlisi olasan. Yəni qədərimiz hər kəsən qədərini yaşayır. O qədərdə hər şey var. Rahatlıq, nə bilim, rızq, zat. E, görsən insan şikayət edəndə bir növ Allahdan, yəni qula şikayət etmiş olur. Onu görür ki, Allahı qullarına şikayət etmək ki, insanların ən kərimi olasan. O kişi ruzumun genişlənməsini istəyirəm ya Rasulullah. Yenə də Allah Resulü sallallahu e, təmizliyə riayət et, yəni dəstəmaza riayət etkinən ki, rızqın geniş olsun. Burada da həmin məsələyə toxunur. O kişi Allah və Rəsulunun dostlarından olmaq istəyir, ya Rəsulullah. Allah Rəsul buyurur ki, Allah və Rəsulun sevdiklərini sev, Allah və Rəsulunun qızdıqlarını qız ki, Allahın dostlarından olasan. O kişi e, Allahın qəzəbindən əmin olmaq istəyir, ya Rəsulullah. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, kimsəyə qızma ki, kimsəyə qızma ki, Allahın qəzəbindən əmin olasan. O kişi duamın qəbul olmasını istəyirəm. Ya Rasulullah. Yenə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm haramlardan çəkin ki, duan qəbul olsun. Yəni, haram əlbəttə ki, ə, e, duanın qabağına bir ə, e, maniyyətdir əlbəttə ki. O kişi Allahın məni şahidlərin hüzurunda rəzil etməsindən əmin olmaq istəyirəm. Yəni, etməsin. Və Allah Rasulü da buyurdu ki, s.ə.v. buyurdu ki, tənəssül üzvünü qoru ki, Allah səni rüsva etməsin. Yəni, zinadan çəkin ki, Allah səni rüsva etməsin. O adam Allahın mənim ə, e, ayıblarımı örtməsini istəyirəm. Rasulullah sallallahu əleyhi buyurur ki, qardaşların ayıblarını ört ki, Allah da sənin ayıbını örtsün. O kişi mənim günahlarımı ə, e, sildirəcək şey nədir ya Rasulullah? Allah Rasulü buyurur ki, göz yaşları, yalvarmaq və xəstəliklər. Sonra o zat Allah indində hansı həsənət daha üstündür? Allah Rəsulü buyurdu ki, gözəl əxlaq, təvazü və bəlaya səbir. Bir də qəza, qədərə, ə, yəni qəzaya qədərə rıza göstərmək. Yəni Allahın təqdirinə rıza göstərmək. O ki, Allah indində hansı əməl böyük günahlardan sayılır? Yəni o şübhəsiz şirkdən sonra pis xüsusiyyət, pis xasiyyət itayətdə xəsislik. O kişi Allahın qəzəbini e, dindirəcək e, şey nədir ya Rasulullah? Allah buyurur ki, sədəqəni gizli vermək, bir də qohum əqrəbə haqqını qorumaq. O kişi son olaraq cəhənnəm ateşindən ə, ateşi söndürəcək şey nədir? deyə buyurdu. Yəni Allah Resulü sallallahu buyurdu ki, orur. Yəni görürsüz yəni burada o həm dəstəmaz məsələsinə toxunur bu hədisdə də, həm cünubluq məsələsinə toxunur. Ona görə də bizim ə, e, dəstəmazı biraz ə, e, əlbəttə ki, uzaqdan baxmamağımız lazımdır dəstəməzə layiqincə yerinə yetirməyimiz lazımdır ki, bütün ibadətlərin başında dəstəmazdır. Allah Taala bizə Allah Rəsuluna hər bir ə, e, əməldə, sünnətdə tabe olan qullarından etsin. Allah Taala can müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Allah Taala e, torpaqlarımızı qaydasına Allah bizə yardımçı olsun. Xəstə qardaşımız var. Ə, e, paraşüt Allah ona şəfa versin. Ə, kimin nə çətinlik olsa Allah asanlığa çıxarsın. Ölənlər şəhərlənlərə deyə bilənlərdən etsin. Allah qiyamətdə bizi Müsəlmin ətrafında, o göstər hovuzun ətrafında bəqar olanlardan etsin. İnşallah bir şey də xətladım ki, bir bacının cənazəsi var.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 الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Möhterem Müslüman kardeşler, önce her birimizi layiqincə Allahdan qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlaslı olmağa çağırıram. Bugünkü xütbəmizdə inşallah küfrlə bağlı olacaq, yəni inkarçılıqla və onların aqibəti haqqında, yəni bu insanları necə bir aqibət gözləyir, onların sifətləri nədir? Allah Teala Qurani Kərimdə çox yerdə onlardan bəhs edir. Və Əl-İmran surəsinin 85-ci ayəsindən də başlayır ta 91-92-ci ayəsinə qədər belə insanların və onların aqibətimizə bəhs edir ki, onlar necə bir məxluqdurlar. Çünki hamı e, dindirsən, mən müsəlmanam deyir. Ancaq danışıqları, söylədiyi sözlər başdan və inkardan ibarətdir. Nə Allahın kitabını qəbul edirlər, nə Peyğəmbərimizin söylədiklərini, o xeyirli yolunu qəbul edirlər. Bu da inkardır. İnkar da insanı küfrə və kafirliyə aparıb çıxardır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Əl-İmran surəsinin 86-cı ayəsində buyurur ki, iman etdikdən və Peyğəmbərin haqq olduğu e, görsəndikdən və özlərinə dəlil gəldikdən sonra küfrə düşən bir qövmü Allah necə hidayətə çatdırar və Allah zalimları, zalimlar qrupunu hidayətə çatdırmaz deyə buyurmaqdadır. Yəni, e, Peyğəmbər s.ə.v-in özlərinə gətirdiklərinin doğruluğuna dair e, höccətlər ortalığa çıxdıqdan sonra qoyulub da və durum açıqca bəyan edildikdən sonra şirkin qaranlığına, cəhalətin, zəlalətin qaranlığa düşən ə, e, əlbəttə ki, bir qrupu ə, e, belə insanlar hidayəti əlbəttə körlüklə qarşıladığından dolayı Allah təala bunları necə hidayətə qovuşdura bilər deyə buyurmaqdadır. Həqiqətən də beləncidir. Yəni bu insanlar bir e, Allahın hökmü söyləyirsən, onu qəbul etmək istəmirlər. Bir haqqı çatdırsan, yəni bunların əlbəttə ki, kördülər və ə, qəlbədəki möhürlüdür. Və bəs buna görə də Allah Taala buyurur ki, Allah zalimlar qrupunu hidayətə çatdırmaz. Çünki bunlar bu əməllərin özlərinə zülm edirlər, şirkə düşürlər. E, olmayan sözləri söyləyərək e, zalımdırlar ki, Allah da bunları əlbəttə ki, hidayətə e, qovuşdurmaz. Və bunlar haqqında Allah Taala arxasınca buyurur ki, Allah buyurur ki, Allahın bunların cəzası Allahın və yaratmış olduğu mələklərin və insanların lənəti onların üzərinə olsun deyə əbədiyən bir lənət içərisində deyə bilməkdədir. Yəni bu insanlar belə sözləri ilə əlbəttə ki, lənətə düçar olurlar. Və onlardan əzab bir an belə əks edilməz və onlar Allah rəhmət nəzəriyyəndə baxmaz. Ancaq şübhəsiz ki, Allah Taala burada yol da qoyur bizə. Yəni Allahın rəhmətindən bir çox ki, Allah insanları tövbəyə çağırır. Yəni etdiyi o küfrünə baxmayaraq, etdiyi əməllərə baxmayaraq Allah deyir tövbə edin və islah olunur. Arxasınca Allah Taala buyurur ki, tövbə edib ancaq bundan sonra tövbə edib islah edənlər müstəsna. Doğrusu Allah Qafurdur, Allah rəhm rəhmlidir buyurmaqdır. Bu da ki, əlbəttə Allahın yaratmış olduğu insanlarla bir lütfüdür. Əlbəttə ki, bir e, rəhmidir. Necə ə, e, e, İbn Abbas radiyallahu anhumadan e, rəvat edilir ki, bir gün ə, ənsarlardan birisi müsəlman olmuşdu, sonra isə ə, dinindən çıxmışdır. Sonra bu adam ə, öz ə, ümmə qövmlərinə xəbər yollayaraq gedin Allah Rasuluna sallallahu xəbər yollayır. Əgər mən dönərəmsə, tövbə edərəmsə Allah mənim tövbəmi qəbul edərmi? deyə xəbər yollayır və Allah təala bu ayə nazil etdiyi zaman onun yaxınlarına, yəni qardaşından ə, e, qardaşı ona bir adam yollayaraq həmən gəlsin tövbə etsin və Allah tövbələr qəbul edən deyə söylədi. Bu adam da Haris e, bin Süveyd idi, Ənsar tayfalarından idi və o həmin adama sən daha doğru sözlüsən, ancaq and olsun Allah ki, Allah Rəsulundan daha doğrudur, daha doğru sözlüdür. Allah isə bunların üçündən daha doğrusudur deyə buyurdu və əlbəttə ki, dönüb müsəlman oldu, özü də gözəl müsəlmanlardan Əlbəttə ki, e, birisi oldu. Burada Allah Teala buyurur ki, onların üzərinə lənətdir. Yəni Allah lənət edər, mələklər lənət edər, insanlar lənət edər. Yəni bu inkarçıları. Çünki Allah Teala digər ayəsində buyurur ki, hər ümmət e, cəhənnəmə girdikdə, girdiyi zaman yoldaşlarına lənət edəcəkdir. Araf 38. Hansı ki, o insanlar onları e, cəhalətə, zəlalətə aparmışdı və onlar onlara lənət oxuyacaqdır. Digər bir ayət kəlməsində Ənkabut 25-ci ayə. Sonra qiyamət günü isə bəziniz bəzinizi tanımayacaqsınız. Kiminiz də kiminizə lənət edəcəksiniz deyə buyurmaqdadır. Və bütün bunlar açıqca ə, e, meydana çıxmaqdadır. Bu insanlar Allah və onun rəsulunu kənara qoyaraq kimə uyarsa, kimin arxasınca gedərsə, əlbəttə ki, qiyamətdə onlar birlikdə olacaqdır. Çünki onun özü də lənətlidir. Çünki Allah təvolaslı bir peyğəmbər bizə göndərib. Peyğəmbər səhərindən söhbət gedəndə bu insanlar elə insanlar var ki, qulaqlarını tuturlar. Nə onun dediklərini qəbul edirlər, nə də ki, Allahın kəlamını. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, e, iman etdikdən sonra küfrə düşüb də küfürlərini artıranların tövbələri qəbul edilməz. Məhz onlar sapqınların ta özləridir deyə bilməkdədir. Və bu da onu göstərir ki, həmin bu insanlara deyəndə, haqqı çatdıranda bunlar daha da qəzəblənirlər. Bunu biz görməkdəyik. Küfürlərini artırırlar. Çünki onlar xəstədirlər və Allah Taala da buyurur ki, bunlar haqqında buyurur ki, e, belə insanların Allah tövbələrini də qəbul etməz. Çünki bunların yəni e, Allaha Allahın bunların tövbələrinə ehtiyacı yoxdur. Tövbələr kim əlbəttə dönərsə, kim əlbəttə ki, haqqı axtararsa, məhz Allah onlara e, tövbə, tövbələrini qəbul edər. Və arxasınca Allah Teala yenə 91-ci ayəsində buyurur ki, doğrusu küfrə düşüb də kafir olaq ölənlər yer üzü doğrusu qızılları olsa belə ona fidyə verəcək olsalar, yenə də heç birindən bu fidyələr qəbul edilməz. Onlar üçün əlin bir əzab vardır və onlar onların e, heç bir e, yardımçılar da yoxdur deyə bilməkdədir. Yəni bu insanlar ki, belə küfrü ilə davamlı olaraq yaşayarlarsa, Və belə də ölərsə, onların heç birindən bir yaxşılıq qəbul edilməz. Çünki elə insanlar var ki, deyir, mən namaz qılmasam da, oruç tutmasam da inkar edir, mən yaxşı salih işlər görürəm. Müslümansılıqdan sayırlar. Ancaq Allah təala buyurur ki, yer dolusu boyda onların qızılları olsa, onu dağıtsalar, bunlardan əsla bu fidyə qəbul olunmaz. Ona heç bir fayda verməz. Yəni bu insanlar özləri özlərini aldadırlar. Və yaxşı da, baxın, bu insanların e, eləsi də vardı ki, ölüm əsnası çatanda başlayır tövbə etməyə. Axı artıq düşür, can verir, tövbə edir. Gör ki, iş o işlərdən deyil. Belə tövbəni də Allah qəbul etməz. Çünki ayət kəlmə bizə həmişə biz onu oxuyuruq. Ya yuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa antum muslimun. Bu bizim üçün bir sübut deyilmi ki, ey iman gətirən Allahdan qorxun və öləndə can verəndə müsəlman olacağınız. Yəni bunu bilən müsəlman bilir ki, ölüm gizli bir Allahın hökmüdür. Hər insan an ölə bilər. Ona görə həmən tövbə edib dönməlidir. Artıq buraxmamalıdır ki, bir 50 ildən və ya 70 ildən sonra mən tövbə edəcəm. O artıq elə tövbədə fayda verməz. Çünki biz hər an ölə bilərik. Ancaq iş işdən keçdikdən sonra, yatağa düşdükdən sonra bir iki gün vaxt qalanda tövbə etsən də Allah tövbəni qəbul etməz. Çünki Fironun tövbəsi elə o cür idi. Vatanda mən müsəlmanam dedi, ancaq Allah sən müsəlman deyirsən, rədd et, yəni sən müfsidsən deyə buyurdu. Necə Allah təala bu haqqda ə, e, buyurur belə insanlar haqqında? Nisa 18. Bütün pislikləri işlədib də dururkən ölüm gəlib çatdığı zaman indi mən gerçəkdən tövbə etdim deyənlərin tövbəsi qəbul olunmaz deyə buyurmaqdadır. Və hə, ona görə də Allah təala buyurur ki, bunlar bunların tövbəsi qəbul olunmaz, onlar azmışların ta özləridir. Yəni deyə buyurur. Yəni ən sapıq insan məhz bunlardır. Və Allah Teala bu 91-ci ayəsində deyəni küfür üzrə ölən kimsələrin heç birinin xeyri qəbul edilməz. Allah yaxşı yaxınlıq etmək üçün hər hansı bir vasitə olaraq ə, e, görüb də yer üzəri ə, e, doğusu belə qızıl bayaq dediyim yəni ki, paylaşsalar belə hətta onlardan bir fidyə qəbul edilməz. Bunun da e, sübutu bir hədisdə e, e Allah Resulullah s.ə.v-dən soruşurlar. Ey Allahın Resulü, Abdullah ibn Cudan müsafirləri yedizdirir, həmçinin əsirləri azad edir, yemək yedizdirir. Bunlar ona fayda verməyəcəkmi deyə soruşduğu zaman və Resulullah s.ə.v də buyurdu ki, xeyr, çünki ömründə bircə dəfə olsun belə Allahın qiyamət gündə xətən başlı deyə demədi. Yəni Allahdan bağışlamaq istəmədi. Yəni bunun etdiyi bu yaxşılar, yaxşılıqlar ona heç bir fayda verməyəcəyini bəyan etməkdədir. Necə digər ayət kəlmə buna dəlildir. Bəqərə surəsi 123-cü ayəsində buyurur ki, kimsədən bədəl qəbul olunmaz, şəfaəti fayda e, şəfaətdən e, deməli fayda verməz deyə buyurmaqdadır. Digər ayət kəlmədə Allah Taala buyurur ki, Maide 36 Həqiqətən də yer üzündəki bütün şeylər və onların bir qatı daha kafirlərin olsa belə qiyamət gündə əzabdan qurtulmaq üçün onu e, fidyə olaraq versələr, onlardan qəbul olunmaz və onları onlara əlin bir əzab vardır deyə buyurmaqdadır. Yəni bütün bunlar bu ayələr, bu hədislər açıqca bizə bəyan edir ki, insan artıq belə küfründən dönsün. Dönsün və iman gətirsin, tövbə etsin. Yəni özünün o yanlış əqidəsi də, inancı da əlbəttə ona fayda verməyəcəyini bəyan edir. Necə İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi Ənəs ibn Malikdən radiyallahu anhudan o da Allah Resulundan sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayet edir ki, cənnət əhlindən bir adam gətirilir və Allah Taala ona ey Adəm evladı, cənnətdəki evin necədir? deyə soruşur. Və o adam da ya Rəbbi, vallahi evlərin ən xeyirlisidir Və Allah Taala'na istə və dilə sənə verilsin deyəcəkdir. Və bu adam da o şəhidliyin dərəcəsini, fəzilətini bildiyi üçün Ya Rabbi, məni təkrar dünyaya 10 kərəm göndər, sənin uğruna şəhid olun deyə söyləyəcəkdir. Və bundan başqa səndən heç nə istəməm deyir. Və cəhənnəm əhlindən isə digər bir adamı ə, gətirər və Allah Taala ondan soruşar. Bu cəhənnəmdəki evin necədir? Yəni yerin necədir? O da ya Rabbi, yerlərim ən pisidir. Cəhənnəm zalovdur. Və Allah ondan soruşacaq, sən, sənin dünya böyüklüyü qədər qızılın var, dövlətin olsaydı, onu bu ateşdən qurtarmaq üçün verərdinmi, fidyalar verərdinmi, deyir. O da əlbəttə, ya Rəbbi, verərdim. Ki, bu cəhənnəmdən qurtulun. Allah isə ona, mən sənə dünyada daha bundan hasandır, daha qolayını verdim. Kəlməyə tövbədir. Sən yalancısan deyəcəkdir. Da götür onu cəhənnəmə. Yəni vallahi bizə daha asan bir şey qoyub. Və qiyamətdə də ki, əlbəttə nə qədər ki, böyük bir peşmançılığa düşməmək üçün hər, hər bir insan belə bir cəhalətdən dönməlidir. Və Allah bunun üzərinə belə buyurur ki, onlar üçün əlin bir azab vardır. Onların heç bir yardımçısı da yoxdur. Onların, e, onları Allahın əzabından e, qurtaracaq bir köməkçisi də yoxdur deyə buyurmaqdadır. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh anladır ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günündə əməllər hamısı gələcək. Namaz, ya Rəbbi, mən namazam. Allah təala sən xeyir üzrəsən deyə buyuracaqdır. Oruc da gələcəkdir. Zəkat da gələcəkdir. Bütün əməllər bu cürünə hamısı gələcəkdir. Allah hamısını siz xeyir üzrəsiz deyə buyuracaq. Sonra isə İslam gələcək. Ya Rabbi, sən salamsan, mən də İslamam. Allah Taala e, İslam'a da sən həqiqətən xeyir üzəsən, bu gün mən səninlə alacağam və səninlə verəcəm. Yəni İslam Allahın göndərdiyi prinsip üzrə inanc, Allah arasını göstərir yol üzrə. Bu da onu göstərir ki, hər bir müsəlman çalışıb bundan sonra necə Allahın kitabına və peyğəmbərinə tabe olması lazımdır. Yanlış inanclar, yanlış əqidələr onları əlbəttə fayda verməyəcək. Çünki Allah Taala ayət gəlməsində buyurur ki, 85. ayetinde bu kim İslam'dan başka bir din aktararsa, ararsa ondan asla bu din kabul edilmez. Ve ahirette de husrana, husrana uğrayanlardan olacaktır. Yani Allah burada bize beyan ediyor ki İslam'dan başka bir din yok. Yani Allah'ın gönderdiği risaletten başka bir risalet yoktur. Kim başka bir dini aktararsa, inancı giderse onlar en ziyankar insanlar olacaktır. Necə diğer ayet kəlməsi buna subuttur. Allah indinde hak İslam'dır. Əl-İmran 19-cu ayə. Digər bir ayet gəlmə ki, Allah təala buyurur ki, maide 3-cü: "Və raditu lakumul İslamə dinen." Ben sizin için e, din olarak İslamı beğendim diye Allah buyurur. Bu da onu göstərir ki, elbette ki, her bir insan bu kitaba tabi olması lazımdır. Bu İslamı yaşaması lazımdır. Və Allah Rasulü s.ə.v peyğəmbərlərinin sonuncusudur. Və Allahın sallallahu da qiyamətə qədər onun üzərində olsun. O hər hansı bir əsrdə olursa olsun, yəni hər bir əsrin imamıdır, başçısıdır, rəsuludur, müəllimidir, örnəgidir. Bütün peyğəmbərlər də onun arxasında merci gedəndə Beytül Məqdisdə namaza durdu. Onlara imamlıq etdi. Və qiyamət gündə də məhz onun əməllər ortalığa çıxanda şəfaəti e, əlbəttə ki, onun şəfaətindən biz istifadə edəcəyik. Ona görə də ağıllı insan bu peyğəmbərə tabe olması lazımdır. Onu qoyub başqalarının arxasında getməməlidir. Allah Taala bizi küfrdən, inkardan uzaq eləsin. Amin. Allah Taala bizi e, küfr əhlinin şərrindən, zalımların şərrindən qorusun. Amin. Allah da cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Amin və məslimizi qardaşlarımız fitnə hərəmdən qorusun. Allah Taala bağlı qapılarımızı açsın. Allah kimin nə xəstəsə ona şəfa versin. Kimin nə çətinlik varsa Allah ona asanlığa çıxarsın. Və öləndə də şəhədən la ilahe illallah deyə bilənlərdən etsin. Və Allah bizi qiyamət günündə bir arada cənnətə bərqərar etsin. Mən keçən cümə e, dəstəmaz haqqında xutbə verdim. Orada ayədə toxundum əlləri dirsəklərə qədər yığmaq haqqında, ancaq hədisdə yadımdan çıxdı. Leyla qardaş o təzə gəlib bilmir də, yəni çoxdan gələn qardaşlar bilir. Yəni fikirləşək ki, elə əl e, yığılsa e, bəsdir, xeyr. Yəni o mən unutdum, yəni bunu xatırlamağımız lazımdır.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 və gözəl əməllərə sahib olub əməllərimizdə də ixlaslı olmağa çağırıram. İnşallah bugünkü xütbəmizdə e, kitabullahla bağlı, Allahın kitabı ilə bağlı olacaq, ona möhkəm yapışmaqla bağlı olacaq. Çünki e, Allah Taala Quran-ı Kərim hədər yerə göndərmədi. Səbəb var. Məsələn, Allah ayəsində buyurur ki, "Zəlikəl kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Yəni Allah buyurur ki, bu kitabı Quran-ı Kərim ki, vardır ki, heç bir şübhə yoxdur içərisində olan hökmlərdə və insanları hidayətə göndərmək, yəni mütləqlər üçün hidayətdir, yəni buyurmaqdadır. Ancaq günümüzdə çox insanların əksəriyyəti Quran dedikdə başqa şeylər fikirləşirlər. Ancaq üzr məclisi və orada oxunan bir şey. Ancaq Quran bunun üçün göndərilmədi. Və ona görə də insanların bugün əksəriyyəti Quranı önlərinə deyil, arxalarına buraxıb, ona əməl etmirlər. Və ona görə də insanlar, o insanlar ki, Qurana əməl etməzlər, onu arxalarına buraxarlar, o insanlar daima zəlalət üzrə olurlar. Məsələn, Allah Taala buyurur ki, Əl-İmran surəsinin 103-cü ayəsində buyurur ki, və hamınız Allahın ipinə möhkəm yapışın və ayrılmayın. Allah Taala <clears throat> Allah Taala üzərinizdə olan nemətlərini də xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən e, ikən qəlblərinizin arasını birləşdirdi. Və siz onun bu neməti sayəsində həmin din qardaşları oldunuz. Ve yine siz ateşten bir çukurun kenarında iken e, Allah Teala yani Kur'an-ı Kerim'le Peygamber'e göndererek, İslam'ı göndererek ondan sizi kurtardı. Allah Teala sizlere ayetlerini belə açıqlayır ki, hidayətə çatasınız diye buyurur. Allah Teala burada Allahın ipindən möhkəm yapışın diye buyurur. Allahın ipindən məqsəd şübhəsiz ki, göydən heç bir ip sallanmıp O ipdən məqsəd qurani Kerimdir ki, Rabbimiz tarafından nazil olan kitabdır. İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Həblullahdan məqsəd əlbəttə ki, Allahın kitabından söhbət gedir. Əbu Said Xudri radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən belə bir hədis rəvat edir ki, e, belə buyurur ki, Allah Rasul şübhəsiz ki, mən sizin aranızda iki ağır yük buraxıram, biri digərindən daha böyükdür. O da ki, Allahın kitabıdır, göydən yerə sallamış olan bir kitabdır, bir iptir deyə buyurmaqdadır. Digər bir hədisdə isə Əbu e, Şurahil radiyallahu anhu ə, e, ə, e, buyurur ki, bir kərə ə, Allah Rasulü s.ə.v bizim aramıza çıxıb gəldi və buyurdu ki, sevinin və müjdələnin siz Allahdan başqa ilah olmadığına və mənim də Allahın rəsulu olmağıma şəhadət edirsinizmi? o da belə, sahabələr də belə buyur ki, əlbəttə ya Rasulullah edirik. Və Allah Rasulü buyurdu ki, şübhəsiz ki, ə, Quran elə bir e, sağlam ipdir ki, göydən yerə sallanmış bir ipdir ki, onun bir ucu Allahın əlində, digəri isə ucu sizin əlinizdədir. Əgər siz ona möhkəm yapışarsınızsa, onu buraxmazsanızsa, ə, e, siz azmazsanız, satmazsanız və həlak olanlardan olmazsanız deyə buyurur. Yəni bu onu göstərir ki, o insanlar hə, həqiqətən də müsəlmanlar əgər bu gün Qurana sarılarsa, ondan möhkəm yapışarlarsa, onun əmrlərindən, yasaqlarından onlar ölənə qədər onun əməl edərsə, Allah onları, yəni müsəlmanları əlbəttə yenə azdırmaz, nə də ki, həlak edənlər içərisində ə, e, qatmaz. Necə digər bir ayət kəlməsində Allah Taala buyurur ki, 101-ci ayəsi e, ayəsində Əl-İmran surəsinin ə, e, sizə Allahın ayələrini oxunurkən, üstəlik onun rəsulu da ə, sizin aranızda olurkən necə küfr edir, necə küfr ə, edirsiniz? Və hər kim Allah Taalaya yapışarsa, həqiqətən də o da dost doğru, o, o dost doğru bir yola ə, qovuşar deyə buyurmaqdadır. Yəni Allah onu dost doğru yola yönəldər deyə buyurur. Bu ayədə də iki dənə dəlil vardı, yəni bizlər üçün. Bir Allahın kəlamı olan kitab kitab Quran-Kərim, bir də ki Allah Rəsulu. Düzdür, bu gün Allah Rəsulu işimizdə olmasa da, bu gün Allahın kəlamı kitabı əlimizdədir. Ve həmçinin Allah Rəsulunun hadisleri de yani sünnətləri de əlimizdədir. Ve ona göre de her bir adını Müslüman koyan insan bunların her ikisinden əlbəttə ki e, yapışmalıdır. Çünkü Allah Teala ayəsində bizə bunu açıqca beyan edir. Diğer bir hadiste Zeyd ibn Əkrəm radıyallahu anhu buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, şübhəsiz ki, mən sizin aranızda Allahın kitabını buraxıram. Ona uyan hidayət üzrə olar, onu tərk edən isə zəlalət üzrə olar. Bu da bizim üçün ən böyük dəlillərdən birisidir. Digər bir hədisdə Əbu Səid Xudri radiyallahu anh anladır ki, hmm, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, mənim Rəbbimə dəvət edilib də icabət etməm yaxınlaşmaqdadır, yaxınlaşır. Yəni artıq ölümdən bəhs edir Allah Rəsulu. Və aranızda iki dənə böyük bir e, yük buraxıran biri Allahın kitabını, bir də ki yaxınlarımı. Və buyurur ki, Allahın kitabı göydən sallanmış böyük, e, möhkəm bir sağlam ipdir. Yaxınlarım isə əhl-i beytimdir. Və mən Kövsər e, hovuzunun başında olana qədər onlar bir-birindən qiyamətə qədər aralanmayacaqdırlar. Və sizlərə də ə, e, yəni vəsiyyətim, tövsiyəm odur ki, onlara məndən sonra necə davranacağınızı, yəni ə, e, diqqət ediniz. Və bu onu da göstərir ki, əlbəttə ki, həm Qurani-Kərim, həm də Əhl-Beyt əlbəttə bizim üçün dəyərlidir. Elə insanlar var ki, fikirləşdilər güya bəziləri Əhl-Beyti qəbul etmir. Xeyr, elə deyildir. Əhl-Beyti qəbul etməyən əlbəttə ki, bu ümmətdən sayılmaz. Necə Allah Rəsulu s.ə.v bu ki, kim mən əhl beytimi qəbul etməsə, o məndən deyildir. Biz də əhl beyti sevirik, əlhəmdülillah. E, biz hər namazımızda da, e, salavat şəriflərdə də ən böyük salavat şərif onları oxuyuruq. Və Allah Teala digər ayət gəlməsində buyurur ki, İsra 9-cu ayəsində: "Şübhəsiz ki, bu Quran ən doğru yola qovuşdurur və əməl-salih işləyən möminlərdə özləri üçün böyük bir mükafat ə, e, olduğunu müjdələr deyə buyurur. Yenə yəni də Allah Taala burada açıqca bəyan edir ki, bu Quran-Kərim e, bizlərə açıqca müjdə verir. O halda artıq əlbəttə ki, Allahın kitabından, kəlamından ə, e, yapışmamız lazımdır. Onu oxuyub ona əməl etməyimiz lazımdır. Onunla danışmağımız lazımdır. Necə bir hədisdə ə, e, ə, e, Haris Əvər radiyallahu anhu anladır ki, bir kərə mən məsciddə getdim, gördüm insanlar məsciddə artıq dediqodularla, yəni ə, e, qeybətlə, zadla məşğuldular. Və həmən Həzrət Əli radiyallahu anhu yanına gedərək, ey möminlərin əmiri, məsciddə insanlar dediqodu edirlər, yəni qeybətlə məşğuldular. Həzrət Əli Rəhədallah həqiqətən edirlər, yəni belə işlərlə məşğul edirəm ki, əlbəttə. Və o belə buyur ki, bir gün mən Allah Rasulundan səslərini eşitdim ki, yaxında fitnələr qopacaq. Mən, e, ya Rasulullah, bu fitnədən qurtuluş nədədir deyə soruşduğumda, o da iki dəfəm Allahın kitabıdır, Allahın kitabı deyə buyurdu. Sonra arxasınca belə davam etdi ki, onda, onda sizdən öncəkilərin və sizdən sonrakinin xəbərləri vardır və aranızdakı e, çözə bilməyəcəyiniz müşküllərin, çətinliklərin çözümü məhz onda vardır. O fasıldır, yəni haqla batılı seçəndir. O zarafat deyil, başdan ayağa ciddiyyətdən ibarətdir. O elə bir kitabdır ki, hansı bir cabbar, yəni zorba bir insan onu buraxarsa və həmçinin insanları onu buraxdırmağa çalışarsa, Allah onu həlak edər. Kim ondan qeyrisində yəni Qurani-Kərimdən qeyrisində doğru yolu, hidayətə axtararsa, Allah Taala onu azdırar. Çünki ondan başqa hidayət, doğru yol yoxdur. O sapsağlam bir ipdir. O hakimdir. Yəni başlanan hikmətdən ib ibarətdir. Bir zikirdir, bir nəsi, e, nəsihət, tövsiyədir, vəzdir yəni insanlar üçün. O dost doğru bir yoldur. O elə bir kitabdır ki, İstəklər məhz onun səbəbi ilə ə, e, yəni ona bağlı qaldığı müddətcə ə, e, mütləqə doğrudan ayrılmaz. Yəni istəklər məhz onun səbəbi ilə əlbəttə ki, ə, e, doğruluğa çıxar. Do yəni doğruluqdan ayrılmaz. Dillər də onun səbəbi ilə qarışmaz. Yəni kim o həmin o Qurani-Kərimin ayəsinin hökmü ilə danışarsa, hökm ver, ə, ə, söhbət edərsə, əlbəttə ki, e, e, o doğru olmuş olar diye buyurur. Doğru söylemiş olar. Alimler ondan doymazlar. Çox təkrar etməklə də heç kim ondan bezməz, yəni yorulmaz. Ağıllar, ağılları heyrətə gətirən, düşürən fövqəladələr məsələn onda bitməz. Məsələn bəzi insanlara Allahın kəlamından danışırsan, e, elələr var ki, o insanları belə başqa cür baxırlar ki, adamı e, e, elə danışırlar ki, adam çaşır. Bu Allah'ın ayəsindən doğan hikmətdən ibarətdir. E, o elə bir kitab ki, cinlər onu eşitdiyi zaman şübhəsiz ki, e, çaşılmağa, bu çaşılmağa e, bir e, e, yəni insanlar çaşdıran, yəni heyrətə gətirən bir Quran eşitdik demədən durmadılar. Hər kim onun dil, e, dediyini söyləyərsə, doğru söyləmiş olar. Kim onunla hökm edərsə ki, ədalətli bir hökm vermiş olar. Kim onunla əməl edərsə qarşılığını görər. Kim ona çağırarsa, istər çağıran da, istər çağırılan da ə, e, doğru yola, hidayətə çatmış olar. Və Əlhədə Allah buyur ki, ey əvər, ə, e, bu nəsiyyətləri bərabərində al. Yəni, yaxşı yadında saxla. Gör, necə gözəl bir şəkildə Əlhədə Allah bu hədisi bizə bəyan edir. Ki, bu kitab necə ə, e, dəyərlidir yəni insanlar üçün. Götürək sahabələr. Allah onların hamısından razı olsun. Onların fikirləri nədir? Yəni Həblullahdan, Allahın ipindən məqsəd. Məsələn, İbn Məsud rəziyallahu anh buyurur ki, bu cemaatdır. Həblullahdan məqsəd cemaatdan ayrılmamaqdır. Yəni cemaatdan ayrılmayıb da xoşuna gəlməyən bir şey başlarına gəldiyi zaman cemaatdan ayrılıb da e, istədiklərinə qoşmağından daha xeyirlidir. Ki bəzən insan cemaatı tərk edir, olmayan şeyləri əldə edir. Bəzən deyir mən namaz qılıram, iş alınmır, ona görə namaza gələ bilmirəm, işdən qovulur, elədir, belədir. Ancaq ayrılanda, namazı tərk edəndə, namaz cəmaatda hər şey var. Ancaq bilmir ki, o birisi bundan daha xeyirlidir onun üçün. Ee, İbn Abbas isə radiyallahu anhuma isə e, buyurur ki, bir on Allaha qarşı ixlaslı olmaqdır. İmam Həsən radiyallahu isə buyurur ki, Allah Teala e, itaat etmekten ibarətdir. İbn Zeyd isə buyurur ki, radiyallahu İslamdır. Qatada isə radiyallahu buyurur ki, bu Allah Teala olan e, Allah Teala'nın əhd və əmrləridir. Digərləsi icma ümmətə sarılmaq deyə buyurur. Çünki arxasınca buyurur ki, ayrılmayın. Yəni ayrılığa aparacaq sözlər, əməllər söyləyib etməyin deyə buyurur. İbn Ömər radiyallahu anhuma isə buyurur ki, hər kim cəmaatı ə, e, cəmaatdan bir qarış ayrılaraq ayrılarsa, o cəmaata dönənə qədər e, e, dönənə qədər İslam ipini boynundan çıxartmış olar. Hər kimin başında cəmaat imamı olmadan ölərsə, onun ölümü də ki, cahillərin ölümündən olar. Sonra Allah Teala ayəsində buyurur ki, siz cəhənnəm çuxurunun kənarında ikən, yəni Məhəmməd sallallahu bu Quranla, bu kitabla davam etdi. Sonra İslam gəldi, bunları bir din qardaşlar, bir vücud kimi. Yəni İslam budur. Allah Taala bizi Allahın dinindən, kitabından ayırmasın. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə hidayət birliyi, bərabərlik versin. Amin. Allah Taala torpaqlarımızın qayıtmasına Allah bizə yardımcı olsun. Allah xəstə qardaşlarımız olana şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah ona asanlığa çıxarsın.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 قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا الصفوف كما لا تختلفوا Səhvlərinizi düzəldin qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Şeyqələr tamamlayın. Allah